o'n to'rtinchi dars madning xillari mad necha xil bo'ladi yetti xil tabiiy mad muttasil mad munfasil mad lozim mad oriz mad matlin lozim matlin oriz tabiiy mad mad qachon tabiiy bo'ladi mad harf so'ngidan sabab mad kelmasa mad tabiiy bo'ladi ya'ni harfmat kelsayu lekin so'ngidan sababmat kelmasa sababmatni hamza va sukun degan edik ana o'sha harfmat kelib so'ngidan sababmat hamza bilan sukun kelmasa o'shani mattabiy deyiladi mattabiyga misol utina bu yerda vov yo alif harfmatlari keldi uchalasi ham lekin u deb keldida ti deb harf bilan boshlanib ketdi hech qanday sukun ham yoki hamza ham yo'q u deb cho'ziladi tiyda ham xuddi shunday yo harf mat keldi so'ngidan hamza ham kelga yo'q sukun ham kelga yo'q bu ham bir alif cho'ziladi u ti deb na ham xuddi shunday u ti na deb cho'ziladi demak tabiiy mat qancha cho'ziladi deyilsa bu bir alif miqdorcha cho'ziladi o'n beshinchi dars muttasil mat mat qachon muttasil bo'ladi mat harf so'ngidan sabab mat hamza bo'lib ikkisi bir kalimada kelsa mat muttasil bo'ladi demak mat harf so'ngidan ya'ni harf mat deb cho'ziladigan harfni aytdik cho'ziladigan harf kelib keyin hamza kelsa hamza ham ikkalasi shu bir kalimada bo'lsa ya'ni harf mat bilan sabab mat hamza bo'lib ikkalasi bitta kalimada kelsa mat muttasil bo'ladi misol jaa jaa bu bitta so'z so'zni ichida kelganligi uchun buni yopishgan mat mat muttasil deyiladi keyingisi a keyingisi jia bu yerda jiada misol uchun yo harfmat keldi yo sukunlik o'zidan avvalgi jim kasralik demak harfmat bo'ldi undan keyin hamza keldida ikkalasi bitta kalima jia degan so'z bitta so'z shuning uchun buni yopishgan mad deyiladi ya'ni muttasil mad muttasil mad qancha cho'ziladi to'rt alif miqdoricha cho'zish shart to'rt alif miqdori deb qanday bilinadi deyilsa to'rtta barmog'ingizni ochasizda bir ikki uch to'rt ya'ni birma bir pastga qarab tushirasiz ketma ket navbat navbat ana o'shanda to'rtta barmog'ingizni tez birma bir tushirganingizda qancha muddat tursa ana o'shancha muddatni to'rt alif miqdori deb belgilanadi mana misol uchun jaa sua jia mana shu to'rt alif miqdoricha bo'ldi o'n oltinchi dars munfasil mat mat qachon munfasil bo'ladi mat harf so'ngidan kelgan sabab mat ya'ni mat harfini bildik vov alif yo harf mat bo'lsa ana o'shandan keyin kelgan sabab mat hamza bo'lib boshqa so'zda kelsa mat munfasil bo'ladi munfasil degani ajratilgan degan ma'no bildiradi mana misol inna a'toyna inna bu alohida so'z albatta biz degani atoyna biz ato qildik degani bu ham alohida so'z demak inna alohida bo'lib harfmat keldi innada harfmat keldi alif harfmat undan keyin hamza ya'ni sababmat hamza bo'lib boshqa kalimada kelyapti boshqa kalimada kelganligi uchun buni ajratilgan deyiladida buni munfasil mad deyiladi munfasil mad qancha cho'ziladi deyilsa bir alifdan to'rt alifgacha cho'zish mumkin mana misol uchun inna a'toyna to'rt alif muhtoji cho'zdik endi ikki alif muhtoj cho'zamiz inna a'toyna endi uch alif muhtoj cho'zamiz inna a'toyna bu yerda har bir insonning nafas olishligi har xil bo'ladi bir xil odamda nafas ko'proq turadi ba'zi bir odamlarda nafas yetishmay qoladi ana o'shanday insonlar o'zining o'qishlik tartibiga ko'ra mana shu mat munfasilni misol uchun odat qilgan miqdoricha o'qiydi misol bir odamning nafasi ko'proqqa yetadigan bo'lsa to'rt alif miqdoriga cho'zishlikkacha yetkazadigan darajada bo'lsa u doim shu mad munfasilni to'rt alif miqdoricha cho'zadi agar nafasi sal yetishmaydiganroq nafasi kaltaroq odam bo'lsa u ikki alifga o'zini nafasini o'rgatsa demak doim mana shu mad munfasilni ikki alif miqdoricha cho'zishlikka harakat qiladi bir o'qiganda ikki alif bir o'qiganda uch alif yana bir o'qiganda to'rt alif mana shundoq yana bir o'qiganda bir alif shundoq qilib har xil qilib o'qimaydi doim o'ziga odat qilib olgan miqdorda o'qiydi mana shu demak tajvidni bir qoidasi keyingisi qo'shimcha dars so'z oxirida kelgan hu hi harflaridan avvalgi harf harakatli bo'lsa hu bo'lsa huning so'ngidan bir mat vov hi bo'lsa hining so'ngidan bir mat yo chiqarib o'qiladi mana misol uchun lahu bo'lsa lahu bihi bo'lsa bihi deb o'qiladi shu sababli bu harflarni so'ngidan sabab mat kelmasa mat tabiiy bo'ladi agar hamza kelsa munfasil bo'ladi bunga misol ما له أخلده ما له أخلده mana bu yerda fudan keyin hamza boshqa kalimada kelib turibdi buni mat munfasil deyiladi ma lahu axlada ahadar robbihi keyingi misol ahadar robbihi bu yerda hi deb cho'zildi ahadar robbihi o'zidan keyin hech qanday sababmat kelmaganligi uchun o'n yettinchi dars lozim mat mat qachon lozim bo'ladi mat harfi so'ngidan kelgan sababmat ya'ni harf mat kelsa vov alif yo harf mat bo'lib kelsada so'ngidan kelgan sababmat sukuni lozim bo'lsa mat lozim bo'ladi mana misol uchun بسم الله الرحمن الرحيم أستعيذ بالله ألف لام ميم صاد mana lam alifdan keyin lam dedik ana o'sha lamda alif harfmat keldida so'ngidan mimda sukuni lozim keldi lam deganda sodda ham xuddi shunday sod dol harfida sukun turibdi u mad lozim bo'ladi chunki sabab mad sukuni lozim bo'lib kelyapti harf maddan keyin sodan keyin d sukuni lozim avvaldan bor bo'lib doimo turadigan sukun shuning uchun bu mad lozim deyiladi vala jannun bunda ham xuddi shunday jan degandagi nning sukuni sukuni lozim deyiladida bu ham mat lozim deyiladi vala jannun endi lozim mat qancha cho'ziladi deyilsa lozim mat to'rt alif miqdoricha cho'zilishi shart demak o'qiymiz alif lam mim ميم صاد ولا جان o'n sakkizinchi dars oriz mat mat qachon oriz bo'ladi mat harfi so'ngidan kelgan sabab mat sukuni oriz bo'lsa mat oriz bo'ladi mana misol ya'lamun bu yerda vov harf bo'ldi mu deb undan keyin nunning ustida fatha belgisi bo'lishligi kerak edi lekin to'xtalgan mahalda ya'lamun deb nun sukun bilan to'xtaladi ana bu sukun ori sukun keyin paydo bo'lgan sukun mana bu yerda mudagi vov harf matidan keyin sukun oriz keldi harfmat sukuni oriziga yo'liqsa mat oriz deb aytiladi hakim bu ham xuddi shunday o'zi aslida hakimun edi lekin hakimun degan tanvinni o'sha hakim deb oyat to'xtalgan paytda tushirib qoldiriladida o'rniga sukun qo'yiladi hakim bo'lib oriz sukun paydo bo'ladi endi hakimda yo harfmatdan keyin mim sukuni oriz bo'lib kelganligi uchun hakim bo'lib demak mat oriz deyilarkan ekan oriz mat qancha cho'ziladi ikki alifdan to'rt alifgacha cho'zish mumkin bu xuddi yuqorida aytgan masalamiz yana keladi har bir inson o'ziga xos bo'lgan cho'ziq bir miqdorini belgilab o'sha miqdorda doim Qur'onni o'qiydi. 19-dars matlin lozim va matlin oriz. Lin yumshoq harf nechta? Ikkita. Sukunlik vav, sukunlik yo. Bular qachon lin bo'ladi? Ulardan avvalgi harf fathalik bo'lganda o'zi sukunlik bo'lib, o'zidan avvalgi harf fathali bo'lganda harf lin bo'ladi misol qovmun qovmun shu yerda vav sukunlik o'zidan avvalgi qof fathali bo'lib turibdi alayhi alayhi bu yerda yo sukunlik o'zidan avvalgi lon fathali bo'lib turibdi bulardagi vov va yo harflari yumshoq tovush bilan cho'ziladi mat qachon lin lozim bo'ladi lin harfi sukuni lozimga yo'liqqan vaqtda mat lin lozim bo'ladi misol astaidu billah hamim ayn sin qof sadaqallohu azim mana bu oyatdagi ayn deb o'qildi o'shadagi yo harflin chunki ayn ya'ni a harfi fathalik yo sukunlik demak yo sukunlik bo'lib o'zidan avvalgi ayn fathali bo'lganligi uchun harflin bo'ladi undan keyingi nun sukunli bo'lib turibdi o'sha nun ayndagi nunning sukuni sukuni lozim demak harflin sukuni lozimga yo'liqqanligi uchun bu matlin lozim bo'ladi matlin lozim demak o'qilishi ayn deb yoni yumshoqqina qilib cho'zilib o'qiladi bu to'rt alif miqdoricha cho'zish shart matlin lozimni keyingi qoida mat qachon lin orz bo'ladi bu lin harfi sukuni orizga yo'liqqan vaqtda lin oriz bo'ladi lil harfini aytuvdik yo yoki vov o'zi sukunli bo'lib o'zidan avvalgi harf fathali bo'lganda dedik demak o'sha sukuni orizga yo'liqqan vaqtda sukuni orizni aytuvdik harakatli harfning o'rniga paydo bo'lgan sukun mana misol uchun va soyfi bu yerdagi fning iysi tushib qoladida to'xtatilgan vaqtda vassoyif deb fda sukun oriz paydo bo'ladi demak bu misoldagi yo harflin chunki yo sukunlik o'zidan avvalgi sod harfi fathali bo'lib turibdi va keyingi yodan keyingi f sukuni oriz bo'ldi ana o'shanda va soif deb to'xtaladi bu yerdagi yo harflin harflin yumshoqqina qilib cho'ziladi va soif keyingi misol min xavfin bu to'xtalganda min xavf deb to'xtaladi mana bu yerdagi tanvin ya'ni in tushib qoladida fda sukun oris paydo bo'ladi bu yerda ham vov sukunlik o'zidan oldingi xo harfi fathalik demak vov harflin bo'ladida fdagi sukun sukun oriz bo'lganligi uchun harflin sukun orizga yo'liqqanligi uchun demak matlin oriz bo'lar ekan demak o'qilishi min xavf bo'ladi bu matlin oriz ikki alifdan to'rt alifgacha cho'zish mumkin